Надали медсестра. Пәчекшеші же жады Шуры керек. Малахай. Волшице гарет таштады тіл булан ана пірмай. Семі сумка яна. Хулжинче херлі херес. Надалием, аптраманам, камына гунда білмеш. Аслы йымык тет ачашын. Кежін Николать аппа, хыжы бурхы ячашы, анне дет, чибер бах, ыратсасын, темде галын. Юн юхны шыв юхны мар, сымақ пада йыланадын кучупада. Шыл, хыдар. Хершік саярадял алғабыл сурана вуда герзе. Шулымран етса духатвыл паттыра деребелезе. Печек шеші шургы жады. Шуры керек, мылахай. Ел гулза ярачки шавда, шаврына чыре савил савил вилмеде гадер, меде дегітсем. Пірінже тараттыр пульжіш акхиплешсем. Сиве-сиве шатламатшы. Патүгечіш кайықсем. Кунгажах варжин хвача херзе быча хернежем. Иквиш хутта күшрі буля алыран алла бір Шығырат хизепсір буля тыды жащы алал. Немеш семде дығынашы. Дығынашы хамрында. Унзыр пульме варжығаржы. Ешіндер евилюнда. Ешіндер Янрать, таван жыржывжын, халықшын, атакына, шапрыжех клар юшлан дабын занды дышмана. Пәжікше жі жата, шуры керек малахай, вғы чуғына канмада үткінатвыл перехмай. Епшынзада жы пыданзада чималда, темеже жын нақыдаржы, етса таврынжы яла. Илім-дилім кывак шуда курнайры тюберей Түберей кивиші шалдыр тілгежей сүні шеверех беку бекуйых тара сиве шан сырғынса жухальче, урах курын массын нехыжан. Хышызем чынах тайынде курас шукша вуйыха. Сивехелде, еврхенде, хратмаш ғал. Аллынчен пыжал ямазыр, тон буручух тілле-тіллех, тәжірелзе анны паттыр хевеляны шиіннелі. мада, пуш таймада перен вғын баян – Он ятне мухтав радар хый на жывран. Чынжынах вилеме бевал, не вилемне. Он ерне томан латавал пыдарайме әмірне. Пәчікшеші шургыжаты, малахай, межемышха ха шаванзада, шывынза да надали пырат шығал, шүжекіш базарна, хыжиебе хепхерлех се мұнсабалан шывырман шіребілле. Пұрдінже пұр ябала да темлешеннен гурнать, Тазарах куран, хакладан хакларах варана. Шуғышсем раснах юлла ұжырақ, тадықлырақ, ну лексесін вұртса юлып, аныра тұржеш варах де зардық, анчақ пурныш әмечех вайларақ та, пызықрақ та надалиын черінче. Мен ұсси, мәскер хаваре анзыртран вал тешрелзен. Иге ғуд виледен мари, шамрықлақ шірегерзен. Пурнма да бұрнышран еплей бізен. Санитар, сестра, тет саза керт хызаги хыжынчен. Надали бырать хыюлын, ахлатса вырдать піржін зынна, пызы кушлы мыйық сырны яш грузин. Надали пір тұқтамазыр шықса яжы яшынна. Йотре тытмайран каят тере теревылшав грузина. Хеш пожали таврашнеде хавар мариуныне, ялбатне жидеть валанде. Йывыр, канзыр мескене. Суранланны жын азаплы йынышса илзесіне тивредетші жібек надали инчерине. Ангарди дарых пырать хер. А керек бір зарая, кечешехвіл, ажа шаптыр иге жын курақ каять. Гитлер иге сремейже кене дана леш вешне, ак пірі кереслеттер жын адали еннегежех. Гуризен ахурать, унурлы ыткына чермалалла, чыштырда тредебе улым. Надалин васкамалла, Шутлаза тузада маре юн сиксе вӹреть, пӹрнепе жиде прахы тебери каллех переть. Пӹшертсе сахсах варжы пір сыпсах лупышіне, сылынса кайса таянчы надали то не бурга он, шитмере, жавындах вăл темеже керес-керес от в переген жавнемеже. Сарай шурмасым шуды сынсыне кыш тіссірлеть, надали шабақ та күрджі, немеш жүк немезірле бір заман пехердін лая. Тезі, тері, Гурзина улымбай витсе майларе, қаладына. Часына келзе едайшы, ялғал бірін, ангулян. Сыршынжы шавы жабы жащы, аякрахта мар ялдан. Парне, чарузыр жил піртыдыш, дұрық шүрет, Күштамалатте, кыбыш, малданхи юрігеть юршамал. Азагиля шымір шешки зіре, кашпашынатте, шилі кәлі хивре, хивре. Пұршыдық шығыр видер, вол юри. Прашникте житре Виктор, тет шухышлын Энри. Иран октябрь гуне, ибер халя копрансайра куяғын духны, Шируда бичерман. Кілде Килде кыжал лежи, мінлейір ирдет уяв, хыбар кедеттім демжін келмері хыбаян. Шав замантрах чинеші ятраншак ик туза. Ұжы незінеші хастажын ырзунза. Шыржыв, тыван шыржывам, туят пар ырлықна. Үстерден патыр ывыл парахмын жавына. Фуд урлы шулым урлы тагам ава ал барать. Эндрин хавасты гула выл не бағать. Ещ видер, пуле видер щенкам Парне залатны Виктор щуру давал Юлдаш херлі армеец. Кымылтузам мандран, шак парнини илмейс парап чундан вардан. Сана пельмес тебебе, тень пілмеп нихыжан, Анжах шыржыв хизебе пелеп келет санран. Эс вырази, тудари, эрменье молдаван, манкамала тулдаре парнень усси булзан. Хамарлаза хам шықрым шак Унбану майщыр шухрым хывалын тышмана. Шымшип ұжытмазасын, чырем ұжыттырақ. Тапта узал тышманын урежіне часрах. Хамарлаза хамшихрым чак ұжы алзана. Тыт ширеп паттыр унбайс пыжална. Ярать колхозын ере сана жак парнине, хайне гура әшлері выл числын хай әшне. Камне пыдармы беп пілзем, верук тезечнейшім мана ял ежімзем. Инрей дать. Кілдені? Щук, тетил даже, щук. Чылға мне жалене шират темле, верук. Энри вуларе. Чкалов, колхоз, районеде, республикиде, палла, аллы дешаван деть. Матур, матур веругам, хыпсаю гетенри тухсадарас пек шухан таклатара чири. Анжа хыясын сывлары піргана. Мескерес, Теребасов, мен болны хазана. Немекте марилдажым. Туртарға. Шаврар, иктандыш пір жылдашын пірі айыпламар. Мескерес юптарадын, ұнланаймасты беп. Тетбасов аптыранын, калағачынныне, немекте мартываным. Аннем, Еп шуралзан, теле ұйтмашқын манна кыва хуппи курзан. Мәскертеш мәшленеден юдері немәлі, дед Виктор ғыш күренін кала тюри білі. Немекте марғатандыш, манар бұр жиржіре, паян ветсанда, манда, дышманым рапыре. Бірле дүзет бір дозым мен бұр аша, шидері бірден дозым кунда да, тандыш, а? Шыржы бере хужашын, хужашын замана, Пулдары бұрман пур пұрхамыр нужана. Хыдары бұрға юллан чуна да чарене, хеш пулдар ұшты жулым шынмешкін веренер. Илемле илердюлле чуна кытыклаган ачашлық келі үйлім. Хал хытта жанырлан. Тюрех калас пулзасын парни яраганны, вал ял Валманын савны, Ынландыни Чудагес, теребасов. калас чыдақшанах, ме. Эндрия хавасын парать чылғана. Шук-шук, дейт аптрамане. Кутелею хамна, мана, манавыл манме. Піледі бебінам. Илмен күлі херлінчем. Илмен күлі херлінже ак мен бүлжі бірінчем. Хуржаланы пызы киме хумхандарны илмене. Шав кимме шуретне нимеш, варттын кунен шеребех. Кимебе выл ундалла да гундалла, Шывшінже чарузырланны вырыллада хурахла, пыр шынзасын кемелларны хүйде бухта варрине. Кемелларны да сынаны таврара мін буррине. Он ішінче шыршын да болы пулны тешчін немішсем. Туппизем детемін жухлі пулны имеш немішсен. Хел гашмашкын хадырленне шавында жавсым зірзем пирен пәлне тұгас тенеш мірзем. Шуғыш чарзар, шуғыш Эш әш тумашкын хендерек. Тумалла, нем тұқтамазыр, вғыт тағал, шындерет. Командир қалаза бача шафтушман кеммі жінжен. Саладас чедет, че, анжақ, кемесі зічен. Аптраман энри, пледер, щитневал илмень патне. Ну, пожарский князь, мнле теть, шит тозағы юлдашне. Он юлдажа Виктор Ахмень кавакушлы басывах. везем прахмеш величенде ахрах. Шеврапут медени евер, вутрашун бег, бурнать бірден пархадарла пархадарлы эметпе. Хамыр шыржын, шендерюжын, чидазаты ванлықшын, пірле варжын, пролетюзін вилінде кирлех пулзан. Ну, пожарский, мендават пар, тере Виктора Энри. Тензан Невский Александр болмавығы читмери? Авалгейша вырыс паттыр, шичшір шаб әлікрех, юды рыцарзіне ватны пыржинже чіпші берех. Аптраман чухлать, вулана, ваш чываш историйжи, чываш семде верлі баны візіне, дед. Дәріс шым. Мен варға дәрі Виктор. Шуғыш лас пулаттер мұр. Хаварт, дедедірі. Хальпиштер, ман бір жуғыш пе кибур. Аптраман энри аптради. Кобыл манчы галичень. Хевежет, шуральжа. Хадер, харзар план ұн Вăл жуна туза майларя, анзыр, шап жуна. Можыр елдір жіне лартре лайықрақ ана. Шунаран кагарджа хуршы телефон пролугивал. Кнопка хучы. Пурде бульче, кирле сивишилдывал. Хыжан келе жүршілі хивеле қылғалатса, тәттім кащеш вара кирлі. Пырш делеклі хытсан. Хулымла трәссив мучи илмен пырне, тәттем кашта хубарлары энри анча шүрхерне. Ну, пожарский, то басов, теть энриха юлдашне. Пәрчі ваш пәдес пулзасын, азын мменншн пәтніне. Шӹррешне екашты ытлавал, тышманахы яргатсан, ну, унчух, сăç со славай акунда шынграве пуля. Хам әже тузасынақ кнопка пузо беп. Мен жухлевой бур эс турт чазах. Турдыр дузымзем мен буря. Халлеге телейлі жул, оны жу сунзанда юре. Кайра бебе. Сывы бұл. Аптраман инриак выртра еребен шуна жіне. Икінжен хуллейн вал тәртре алыбе илмен барне. Шыванма жуна тапратре, шырлеге атакына пырпырдак бек тагына Шулын жеде, йывыр, канзыр, темежесі аптраман аптраманжывать канмазыр, тапқыр-тапқыр кышт итлеть. меш ништан пірнемен фашистым лапқақ куран. Аякра дырачки киме, анчах щитрі аптраман. Курын мазыр чывығарчы хуржыланы ким варттан жеш хурзағы варже кученеш менгерліне. Шнурне чертреде вал пусле хавартрахы кнопкана, Лере Виктор Ильтре, Туртре, Седере часрахына, ты земди, ярна чуна галла, Переквиш минут ирдетте киме шарт шурылать. Тип ажабе килзе шапре урым-зурым шавхват, Пур жыны, тупи мазаря шүлелле, ундан шыва. Аслади засы илсесін юксень, лешинжен үксен, мешкин та продаши немшсем. Анжа хар егетенде блинда жабыр керет. Имензе кулза илетте, чей жет віре Командир алды тря, тав дет, бек пул эмрне, Халаха служит авадып, детенри. Советчырне. Аптраман кымага жылать. Пергелешші шіребе, час чакмарыш тышманзем. Кавакшуды келеспе тюзеймеш кеквізем, тухсатарчыш каяла, херлі жар керек яла. Аптраман энри ялда улахрах кдесіне, сене елдақ тіріслері ирчінех. Халевал утса бұрат, щит недейін мұн парад. Анзыртран, хычык турца пір маткана чарать. Теміз кер волгалаза хохинчен бұжылдададь. Аптраман унба бірле прегежі бірделе. Хам бүртен хама хуза қыларны шитмеш фетха, пір шуйтани ав, курзам, аштагене, дед матка. кер, Кымағыра пір фашист вырда барадь. Немеш, немеш, немешле, мәскере Тухча сарх камагаран, шығыр хывмалла хальман так такмаклаза. Тұх, хужаденри, тазал? Немеш тухря. Кел гана, чыргушленче, яланать, шедік симешін әлбе. Шамчылға ұнмый тавра. Пықсанша авдерешелбек сурық тирлі кашқырам. Тұр, арис, каяррах үгінеден ара, Мен манахал бұшапма, тетенри. Әбге смар. Ут, арис, эс анман ужаматман аптыраман энри немеш салдага тангылды тарза брать хыдырра хестеть матка прикладпа харамбыра тевесмар деть аптыраман келлесмар прикладыма пырзажитреш компункта виктор гуржа а лекрли маварланчик питтада ангерлега тетенри пырдакшынна нағырақшы врать кымағыра Ну, мүлгебек шинелбе шылзадухлы кирбеже. Хыбалар жергебе, салтындар чешнемеже. Вырым жандырлы кебе. Хый, херарым емебем. Эдмунд Шифке, рядовой, утмылза кырмыш полкран, Маргарита Майловал курнмашы салдынзан. Шукшав уны әнзі жінже, хұрт бек пыйды жеш. Фашистсем шерле ялдан вұрттын жуныда дұқса, халзырланы шак салдак юлны имеш Вұратман да хергензе шак пытланны немеже. Мән жінесі шарадан, тезе үйтір салдакран. Вылгалать, ерге жапла, хужын хутырышмалла, хеллехи тумдир паман, шиме жук, вилезім ман. Мән жінесі жабжан, тезе үйтір салдакран. Вылгалать, Эп он шинчен шутламанчы халичень, хушны гайны малашне да пулинех. Шухышла тережіна. Теленжейбек пуш кужа Эдмунд Шиф канхаль чынах, темінле мілге гужать. Пушла хайти вижин, чынхак не пельмеш шишин.